ārprātīgi sekošu, spilvens pēc ausošu. Negribu uz mājām es, gribu palikt pie tevis. Apēdu desmit fregates, sāka sāpēt venteris. Lido apkārt kamenis, vai to vēl ēdīs tas sviestmaizes?